Matthäus hoofdstuk 16 Die fariseers en die sariseers het gekom om Jezus op die proef te stel. Hulle het om gevra om vir hulle as teken uit die hemele wonder te doen. Maar hy antwoord hulle, In die aand sê julle, daar kom mooi weer van die lig is rooi. In die morgen sê julle, Vandag sal het onweer wees, want die lig is duinserig rooi. Julle weet hoe om die voorkoms van die lig te beoordeel, maar die tekens van die tye kan julle nie onderskei nie. 'n Slegte en afvallige geslag wil 'n teken hê, en geen teken sal aan hulle gegee word nie, behalwe die teken van Jona. Hy het hulle daar gelaat en weggegaan. Die disippels het na die oorkantste oewer toe gegaan, maar vergeet om brood saam te neem. Jesus het vir hulle gesê: Pas op en wees op julle hoede vir die suurdeeg van die Fariseërs en die Sadduseërs. Hulle het toe met mekaar daaroor gepraat en gesê: Dit is omdat ons nie brood saamgebring het nie. Jesus het geweet wat hulle praat en hy sê vir hulle: Klein gelowiges, hoekom praat julle met mekaar daaroor dat julle nie brood het nie? Verstaan julle nog nie en onthou julle nie die 5 brode vir die 5000 en hoeveel mandjies vol julle bymekaar gemaak het nie? En die 7 brode vir die 4000 en hoeveel mandjies vol julle bymekaar gemaak het nie? Hoe is dit dan dat julle nie verstaan dat ek nie met julle oor brood gepraat het nie? Ek het gesê was op vir die suurdeeg van die fariseërs en die sadiseërs. Toe het hulle verstaan dat hy nie bedoel het dat hulle vir gewone suurdeeg op hulle hoede moet wees nie, maar vir die leer van die Fariseërs en die Sadduseërs. Toe Jesus in die streke van Caesarea Filippi kom, het hy vir sy disippels gevra: "Wie sê die mense is die seun van die mens?" Hulle antwoord: "Party sê Johannes die Doper, party Elia, party Jeremia of een van die profete." Maar julle, het hy gevra: "Wie sê julle is ek?" Simon Petrus het geantwoord: "U is die Christus, die seun van die lewende God. Gelukkig is jy, Simon Barjona," het Jesus vir hom gesê. "Want dit is nie 'n mens wat dit aan jou geopenbaar het nie, maar my Vader wat in die hemel is." En ek sê vir jou, jy is Petrus. En op hierdie rots sal ek my kerk bou. En die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Ek sal aan jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee. En wat jy op die aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly. En wat jy op die aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit bly. Toe het Jesus sy disippels beveel om vir niemand te sê dat hy die Christus is nie. Van toe af het Jesus dit vir sy disippels duidelik begin stel dat hy Jerusalem toe moet gaan en baie moet ly onder die familiehoofde, die priesterhoofde en die skrifgeleerdes en dat hy doodgemaak moet word en die derde dag uit die dood opgewek moet word. Petrus het hom toe op sy geneem en hom begin berispe. Mag God dit verhoed, Here dit sal beslis nie met u gebeur nie. Maar Jesus het na Petrus toe gedraai en vir hom gesê: Moenie in my pad staan nie, Satan. Jy is vir my 'n struikelblok, want jy dink nie aan wat God wil hê nie, maar aan wat die mense wil hê. Toe sê Jesus vir sy disippels: As iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem en my volg want wie sy lewe wil behou, sal dit verloor. Maar wie sy lewe ter wille van my verloor, sal dit terugkry. Wat sal dit 'n mens help as hy die hele wêreld as wins verkry, maar sy lewe verloor? Of wat sal 'n mens gee in ruil vir sy lewe? Die seun van die mens gaan saam met sy engele kom Hy sal bekleed wees met dieselfde heerlikheid as sy Vader en sal elkeen volgens sy dade vergeld. Dit verseker ek julle. Daar is party van die wat hier staan wat beslis nie sal sterwe voordat hulle die seun van die mens in sy koninkryk sien kom het nie.